apelse prostona tona delphon cae eipon autoe. Ti soi epoiesamen hina meleis hemas. Ego ose agapo, ego ose philo, maton theon, maton uranon, maton helion, maten gen, maten soterian mu, kai autos oidas epeide philos hemon ei.